No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví. Porque siento que yo siempre bendecido. Aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío, eso no me importa, lo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Saben que soy un gordo, Aparo con estilo, muy caro que se come el panorama con un solo bocado. Siempre lo han criticado porque siempre fui raro, nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado que escapó de la casa y la plaza lo he escuchado y después de haber notado mi nivel desenfrenado, muchos perros se tragan No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté veo que nunca me fui. En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios me, me prometí no bajar de escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú séquito de nenitos envidiosos y pésimos. Quieran o no quieran, a mí deben darme crédito. Vean donde vean, siempre basta del Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Yo sé que fui el primero que hace pica toma flow. Pero nunca puse un pero porque represento a vos. Y a tus bandas de motero que dicen que rapero. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que sí hay dinero, es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito eso de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo. Alex! DJ Alex!